U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni.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 ostaje samo put vjernika. www.pautalk.com Soba put vjernika Svi će pute biti zatrpani Ostaje samo put vjernika Ostaje samo put vjernika vjeru. Posjedite nas na www.fazonislama.com najčešći najde smrt. I ono pravo nas znamo što se nas ostavio. Što mi je da nam govoriš? Če u samom više ženstvo govori. Četiri žene dozvajno i tačka. www.baltak.com Sova put vjernika Spremili se da napravimo hendek da nam ne uđu šta ćemo sad? Evo iza leđa problem. Kako ćemo sad mudrost izvesti? Da se izvučemo iz jasne i očite teške situacije. Teška situacija da ne može biti teža. Tamo mušici ovamo židovi izdaju. Širi se vijest o izdaju. Šta mislite pan, panike među narodom, među djecom, među ženama? Kunt fi nabd al I opet vidiš kako oči, očima kolutaju i daje imena muslimana po novinama. Ono indirektan, onaj nifak. Indirektno, direktan, kroz direktno, direktan. <laughs> Nis, nije, kaže, nije on to, ali eto ti ima za svaki slučaj, ne zvar da ja nisam. Jer ljudi pišu trđa imena, samo da nije on. Mora napraviti neki spisak. Je li tako? Šta je dokaz? Pa došao je spisak I poslanik sam li sve. Obejane se imena brzo. Svatate. <laughs> Evo i to su ti udrika. Niko ne smijete, samo oni smijete. يجمعنا والجناب دار مصطبري وإذا Nemoj sad nikad, Ej, baš šta nam je falilo da smo... Ej, ja i mi smo neki. Nije nas nikad dirao, e. To nije ste nikom dirat, samo ostavi da u isjed kod će. Obri se i skini ženi, maramo i skiraj se, da ih te nikad pipiš. Bićeš ugledni državljanin ovi državi.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 Mi uz Allahu dobrotu i pomoć nastavljamo sa sirom Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam i nastavljamo rekli smo da je ovdje malo malo više događaja bilo da ćemo tu malo više izastati zbog pouka koji je ova i sura, a i ovaj događaj je puno, to je bitka El Ahzab ili Hendek, saveznici ili Hendek. Pa smo došli do, do momenta kad su ashabi Allaho poslanika sallahu sallam iskopali Hendek, deset hiljada mušika s one strane, iza Allaho poslanika sallahu sallam napravio opštu mobilizaciju, sve je digo na noge i svi su bili gore. Međutim, zlikovac, dok su teški, svakako teški trenuci bili po muslimane, jedan od zlikovaca jest otišao židovima kako bi napravio spletku. Što inače svojstveno samo i tad se oni, vidit ćemo i kasnije, pojavljuju. Tad se pojavljuju spletkaroši, tad se pojavljuju munafici, kad braće u strahu. U strahu se oni pojavljuju. U strahu koje je a, kad kažemo u strahu, u strahu koji tek oni namirišu, da tako kažemo. Znači čim namirišu strah, da bi moglo da bude straha i da bi možda se morali lišiti svog života ili metaka, ili žena, ili djece, ili, ili, ili, nije bitno, onda se oni šta pokazuju. Počinje njihovo robljenje. Pa tako jedan od ovih otišao i rekao, nagovaro židove, Benu Kureza da prekinu ugovor sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Jer je ugledao odličnu priliku. Tamo su mušici, pozadi Medina jer nije zaštićena, samo su žene i djeca ostale. I ubijedio židove. A židove nije bilo teško ubijeti, jel da? Jer svojom vještom retorikom govora taj zlikovac je ubijedio židove da raskinu ugovor sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam koji su imali od prije i šta da udare muslimane s leđa. Jer je ovaj zlikovac vidio dobru priliku. Vidio je mušiti su odatle, svojim munafičkim mozgom je proračunuo da bi moglo biti dobro po njih, a da muslimani Muhammed s.a.v. da završi se sa njima jednom za sva vremena, iskoristava priliku da nagovori Benu Kureza i židove da sklope save sa ovima i da udare sleđa muslimanima. Jedan i zaista nakon toga su židovi raskirili ugovor. Ovaj zlikovac je objedio i raskirili su ugovor. Pa jedan kaže, krenuli su židovi u pripremu za rad. Allah u poslanih sredovi sredem još ne zna šta se dešava iza. Rekli smo da su kopali hendek i da su deset hiljada mušika sve bili sale digli iz prednje su strane. Rasul sallallahu alaihi sredem još sa sabima ne zna šta se dešava pozadnje. Jer je mobil su sve. I nakon što su židovi prekinuli ugovor, počeli su tajnu pripremu za izdaju sleđa. Pa kaže Ibn Isa govori ovdje, Safija, čerka Abdulmutalibova, bila se sklola u kuću Hasana Misabita i po kraj te kuće je prošao jedan od židova. Izašao je židov pokraj bedema i da traži slabe tačke. Ova je znala o čemu se radi, pa je rekla mu Hasanu, idi ubij ga. Idi ubij ga, ova je bio malo strašljiv, jel da? Nije smio to izvest, pa je ona uzela, rekao je da nema hrabrosti i ona je uzela drvo, kolac, što bi mi rekli musalci, i dok ga nije ubila, nije se prošla. A, a sabike. Ubila ga je na vrtu. Pa mu kaže sad ponovo ovom Hasanu, idi bona skini sa njega, uzmi ratni plen, uzmi ono od njega što ima, on kaže, ne smije mi dalje džabati sve, ne smije mi gotovo. Kaže, ja sam žensko, pa je morala i ovu misiju da ispuni. Špijun je završio kako je završio. Allah je dao da završi ubijstvo žene. Ha? Vidite kako znaju završiti, kako mogu završiti špijuni. Allah te bareke ve ta'ala koliko god da se oni borili da zadaju smrtni udarac muslimanima ne prolazi a ovo je šta je odavde pouka odavde pouka braćo prvo gledajte odgoja jedne žene drugo gledajte procjene žene kako je procjenila situaciju treće uradila je stvar nije nikom ništa govorila ne pitala znala je da je ide židom i da obilazi bedeme jer su jer spremaju židovi za izdajstvo Rasulu sallallahu alaihi sallam prekinu si ugovor hoće da ga ubiju bez fetve ona radi ubija ga ubija ga oštro umnost jedne žene pa su kaže i šta će gledajte kakva je korist iz ovog ispala židovi su mislili da ove bedeme čuva vjerovatno muslimanska vojska zašto pa poslali smo čovjeka da izvidi našli ga mrtvo. ojemu korune ojemu korula nikad ne smijemo zaboraviti braću ni u jednom momentu da će Allah pomoći svoje robove tebe će Allah pomoć. Jer ti ne znaš šta se dešava iza brda. Ti ne znaš šta se dešava u Borlevi. Ti ne moraš ni vidjeti to, tu pomoć. Ne moraš je ni vidjeti. Ali ćeš biti pod pomognom. Ona će doći, budi siguran. A će doći kad, kad ti budeš siguran da će doći. Zatate. <laughs> Kad budeš siguran da će te Allah pomoć. Pa kaj ne haka na lej na nas Tvoj gospodar kaže da će, govori tebi kuranskim ajtima, meni, svima nama muslimanima. Ja sam se obavezao da ću vas pomoći. Ako mi ne vjerujemo da Allah kaže da se obavezao da će nas pomoći, šta je sa nama? Smije niko da kaže Allah nije u roku. <laughs> Ne smije. A, a nije to dovoljno samo da kažeš Allah nije to rekao. Ne. Vjeruješ li ti da će se to desiti? O tome se radi. Nemoj reći da ti kažeš jes, to stoji u Kur'anu. Halo, nisi ti tu da ustanoviš da to stoji u Kur'anu, nego jesi ti, jel ti vjeruješ da je to u Kur'anu tako? Jel sva tato što govorim? Vjeruješ li da će Allah pomoći? Vjerujem. Pa što se onda bojiš? <laughs> Čega se bojiš ako vjeruješ? I ti samo čitaš kuranske ajete onako, kane haqqa lalina, da su mu'minir. Ja sam se obavezaš poći vjernike, ti to čitaš ponavljaš. Šta imaš od toga što čitaš? A da budeš siguran da će te pomoć, to je vjerovanje u ove ajete. I u Allaha te barke to. Pa su kaže, pa su kaže, postali židovi oprezni. Mislili su da su muslimani budni sa ove strane, da i po Medini imamo poslanik sa ovim svoje straže. I dolazi vijest do poslanika sa ovim Dolazi vijest do njega da su Benu Kureza šta raskidaju ugovor. Šta radi Resul sallallahu alejhi ve Gledajte, kaže šalje ashabe Sa'ad ibn Mu'aza, Sa'ad ibn Ubadat Abdullah ibn Ravaha. I kaže, idite, provjerite. Je li ova vijest tačna? Znači, vratite se među ženem i djecom, uđite tam, u Medinu, u središnji dio grada i vidite je li ovo tačno. Kaže dalje, ako je tačna, samo meni signal pošaljite da je tačno. Da jesu, prekidu govoru. Ako kaže je netačna, razglasite svima da je to laž. Ha? vidimo mudrost. Allahu akbar. Ako je tačno da su izdali, dođi meni reci. Samo meni. Nemoj svima govorit. Zbog čega? U nas je, oni moji, moji gori pogotovo, sve da ime da znaju. Gdje si bio? Na mjesec. Uzmo mjesec. Uzmo mjesec u martu, bio sam na mjesecu. Svatate? Ono što ne treba, jedan vojskovođa i vođa i da zna džemat, ne mora ni znat. I da znaju kamo li žene i djeca pozavati. Hej, u nas, prvo žene sa zve. Nas jedno ljudi na ženine pretpostavke, jer su nam žene oštro me. To je čudo jednako. Ne, ja. Od vas konta, jer te zna dobro. Kaže, a, to, to, tu si ti bio. Nisam. <laughs> jesi, nisam, jesi, nisam, ajde kod se lao da jesam. Pa nisam, ja sam opet postavljam, eto vidiš. I kaže, ako je lažna, onda reste nek narod čuje da je lažna vijest. <laughs> I kad su došli ovi ashabi da provjeri tu vijest, vidjeli su gore, ne samo vijest, nego gore od toga. Ovi su otvoreni na napali, židovi. Pa su rekli, kaže, psovali mr e, sa mržijom i rekli su, kaže, nema primjera među nas i Muhammedom. Žena mi kaže. Javno su rekli. Nema, kaže, od toga ništa. I kaže, ovaj, kao u smislu ruganja, ko je poslani, ko je Resulat sa Veselim, šta nas kaže, briga? Nema primjera, reci za učinu stvar. Pa su sahabi vratili i rekli poslaniku sa Allahu Veselim, šifrom, Adlom Karetu, što znači, jevreji su učinili kao predstavnici Adla i Kareta sa sahabima dana ređa. Šta su radili, prekljeni ugovor. I pored, kaže, ovog nastojanja da se sakre vijest, ljudi su saznali. Pa kaže, saznali su ljudi novu opasnost. Znači, jedna je naprijed. Opšta je mobilizacija, kopao se hendek, glad, iznemoglost. Evo nove opasnosti. Evo židova. Iza leđa. Žene i djeca tam. Nezaštićeni. Dobro slušajte šta govorim. Dobro slušajte šta govorim. Ovo nisu moje riječi. Gledajte situaciju. Ovo je već bojište. Ovo je već... Znači, opkoljeni su. Nema se kod izađa. I pored tolike tegobe pripreme Hendeka i mušnika s one strane, udaraca njihovi bubljeva, pjevačica, skakanja, jer deset hiljada ljudi dignuto spremili se da napravimo hendek, da nam ne uđu, šta ćemo sad? Evo iza leđa problem. Kako ćemo sad mudrost izvesti? Da se izvučemo iz jasne i očite teške situacije. Teška situacija da ne može biti teža. Tamo mušici ovam može židovi izdaju. Širi se vijest o izdaji. Šta mislite panike među narodom, među djecom, među ženama? Pa kaže, pored velike brojčane sile ispred, i ovi iza muslimanske žele, djeca su, kaže, bili uvijek ostali su bez zaštite, bez vojske, bez svojih muževa, svi su gore. I kaže, bili su u takvoj situaciji koju Allah te vara kao ta'ala pisuje, kaže, kada su nam došle vojske, odozgo i odozgo vojske, znači odakle i odavle, i duša, kaže, došla do grklja. Kaže, kada ste Allahom svašta pomišljali, uzvišeni govori, pa ovdje uzvišeni kaže pomišljali, nisu rekli, nego ono, mislima možete zavis kako je to situacija bila teška. Kada ste Allah svašta pomisli. Pa kaže, tad su vjernici bili iskušenje stavljeni, kaže, i ne mogu biti gore uznemireni. Lajte situacije. Opkoljeni, tamo su mušici. Ovamo je izdaja među njihovim redovima. Ovi je prekinuli primjer Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je razmišljao jedan od munafika počeje da se rađa ono što treba da se rodi razlika ovih munafika i ovi što su izdavali i ovi današnjih i onih nekakvih potonji je ko nebo i zemlja razlika kad bi smijeli da kažemo govorimo jel da samo onako poređenje njihovog nifaka možda bi imalo smisla. Jel da? Kažem pod navodnim znacima poređenje, nisu opravdani. Ni u ovakvoj situaciji nisu opravdani. Situacija da ne može biti gora, kaže uzvišeni. Žene, djeca sami, židovi nas izdali. Tamo su plemena Gatafan, Beno Kure, svi su se poklopili. Samo da napanu. Samo se čeka da se kreni. Opet nema popuštanja. I najzlijed kad gledaš ovakva situacija čovjeka bi odao Dok kažeš, pa evo i razumijem te, stvarno je bilo teško, eto što se to tako uradio. A, ne da uzvišeni. Opet naziva ove što su pošli s pletkarki drtat i ostavlja Rasula Salavi Sredem monaci. Ničim nisu opravdani. A na izgled gledajte opravdanja. Savlje su to ljudi. Tri hiljade nešto shaba, nema i puno. Deset hiljada mušika židovi izdaju za leđa. Zamisli su tu scenu. Imaš svoje selo. Formirao si bedel prvu liniju odbrane. Sličan primjer se desi ovdje u Bosni. Kad su nas četnici napali i Hrvati nas izašli s leđa. Je li tako? Tako je bilo. Sličan scenarij. Sličan scenarij. Prekinuš je ugovor i napadoš je s leđa. Izadoš je. Pa ko džajeli smo se branili. Ja sam išao imao jedincu, to isto tatari, da ti opišem U pobjure svijest. Ali smo se branili. I ovdje Allah te barek je otala. Dalje, kaže, jedan od monafika, halalte, govorio je, kaže, Muhammed, sjećate se kad smo govorili, kad je, Resul Salim Selim, kad je se pokrećio kamen na Hendeku, pa je uzao kramp i udario, Allahu Ekber, kaže, osvojit ćete blago Perzi, Kisri, jel Allahu Ekber. I šta ovaj sad govori, kaže, gledaj, Oba će nam, kaže Mohamed, da će nas, kaže, obskrbiti blagom Kisra i Perdije. Pa kaže, ja danas sam, niko garantuje, kaže, ne garantuje, ne može garantovati da ćemo uvijeti ti sigurno. A? Eto kako se vjeruje Allahom u poslanik sa Vidimo na Afrika što govori. Ne vjerujemo. Ne vjeruje Allahom u poslaniku, ali sila to je da će do sudnjeg dana biti taifa skupina. <laughs> on će biti, hoće, on kaže, će biti i bit će. <laughs> Ma da ukeljeli mušiku. Koliko god se oni skupili da napravi organizacije da ovo tuše. A, kaže, lao, sad se sve bit će. I mi im kažemo, bit Ubijte nas, bit opet. Šta ćete sad? Mm -hmm. A morate zaraditi džehennem. Kako ćete zaraditi džehennem? Allah je pravedan. Pusti vas i vi zarađujete sebi džehennem. Koji mi džehennem ti žalim? Moraš ga zaraditi. A da bi zaradio džehennem iz Allahove pravednosti, i uvodite u džehennem samo zato što si ti to htio, ti zaslužio tako. Svojim dijelima dođeš u džehennem, ubio si njegovog vojnika. Ubio si Allahovog groba. Kad uđeš u džehennem, ne možeš reći nisam. Ili gospodar moj, što me kažavaš, ja bio drugši. ne, ne, ne. Kad su vas neki moji robovi pozivali poslanici, toliko ste im se rugali da ste na mene zaboravili. Sad ću ja na vas zaboraviti. Ko što ste vi na mene? Pa kad odete u Čehenne vječno, završena stvar. Zaboravljeni ste. I Allah te bareke u tala, jedan je od munafika isto tako dobačio, poslanik se sve kaže, neprijatelj će osramoti naše kuće, jer su čuli, širi se vijest, Kaže, kući će nam ostati, kaže, dozvol nam da odemo odavde i da se vratimo svojim kućama. Naše su, kaže, kuće van Medine. Evo ide opravdanje. Gde nam da odemo tamo? Otiće nam žene i djeca. Braćo, ovo su zlatne pouke. Nisu dobili dozvolu da odu. Niti im je ko pitao, niti je ko tra... Sam počeo govoriti. Žene i djeca su same tamo. Slušajte me sad. Sad ćete vidjeti Zašto ovo, zašto ovo, zašto se ovako oni ispoljavaju? Traže razlog, razlog traže jer je strah u pitanju. Valja umre, valja bit uhapšen, valja bit zarobljen. Traži opravdanje da ne pomogne koga? Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam. Kao da u Medini nema niko da lavi, iz familje lava poslanika se alaihi Kao da ne, kao, kao da Resul sa Oselem ne misli na njegovu ženu i na djecu. Kakvo mišljenje ružno o njemu. Kao da bi on prepustio žene i djecu njima. Ha? Eto kako oni misle. I da oni preduhitri, oni su pametni. Allaho poslaniće, šta nas briga što ćeš ti ovdje i ostati? Daj ti nama da idemo svoju djeci zaštiti žene. I kažem opet, na izgled, kad gledamo stvarno teška situacija, ne stvarno, pa Allah kaže, Nisu mogli biti u težoj. Svatate? Niko nije opravda. I opet Allah naziva i munaficima. Žene i djeca, vi ste munafici. Ostavljate Allahova poslanika sve sve. Rugate mu se. Spletkarite, ošte da bježite zbojno polje. Nauči gled, pazite braćo, ovdje se radi, vide. Oni su videli deset hiljada mušika, čuli Beno Kureza što rade, prekinuli ugovor, glad, neimaština, To su oči upale. Ne spava se noćima. Bitka, samo što nije krenula. Smrt. I oni se dižu i opet nazvani monarci. A šta misliš? Šta misliš sad? Ja mislim da ne treba ovdje ništa komentarsa. Ima potrebe uopšte. Šta misliš sad? Sjediš u svojoj kući i ti vidio televizor i javio se nekakav Troko Matović, I on ti nešto rekli, ti kažeš od sutra, ja više ne, ne, ne, ne, zatvaraj sve, neću više. Sve organizacije, sve pa zatvaraj. Hajmo, gotovo. Nema više dave. Jer bi se moglo desiti nešto. Niko te nije. Televizora se pripao. Ej, niš, lampaž. Niko ništa nije rekao. Samo čovjek dao do znanja da mogu biti ti taj. Samo ti čovjek dao da da mogu biti ti i taj. Nije rekao ti ćeš. I ti odmah dižeš glavu. Nisam ja. Nisam ja. Oni su. Ima Izet Hadžić, ima njih još. Ja sam to vidio svojim očima. Ljudi napisali, tako sam vre. Ljudi napisali u novinama, u safu. Napisali imena moja i ima još. Nije, oni su kao oni, oni su radikalni. Jesam, hvala Allah uzvišeno. Ako je radikalizam pozivati u džennet. Ako je radikalizam poziva da ne učini širk, da nauči šta je kufr, širk, ridet, munafikluk, šta su velike grijesi, ja sam prvi radikalizam. Ako je radikalizam pozvat Allahu te bareke o tala, njemu da ideš, nije meni, njemu, hajde. Ja sam radikalizam. U, ako će mi umrat toga, i, i, pa zato i živimo. <laughs> Radi ovog živimo mi. I gledajte situacije. Ove, konkretno u nas, i gledajte ove. Benu Kureza i, i Hendek. I ovi nisu opravdani. Bivaju šta? Nevjernici, munafici, Šta ćeš, šta bi ti, šta ćeš onda reći Allahom za ovo danas stanje? Ti si izašao i ti kod vodom gledaš ti misliš on za tobom ide. Strah te. Pa ne ćeš više pegle u pa misliš i ona presluškuje. Crnog asfe, možda i tu ima nešto. Pa nije ova dava, gledajte ovo, šta ovo razotkrije? Pa nije ova dava, dava sakrivanja. Svatate? Nije ova dava da se sakrijemo i da niko ne zna šta mi govorimo. Mi kad smo samo sami, onda ćemo u telehidu. Nemoj se imati ništa. Čuti. Mi ćemo naučiti šta je kufr, širk. Samo mi. Niko više ne smije. Jel tako? Samo ćemo mi. Smanj malo svjetlo da se ne I kad čovjek, onaj ko opsuje Allaha, on je nevjernik, ali nemojte se mogu ošuti. Onaj ko učini Allahu druga i stavi se na mjesto zakonodavstva i hoće da primjeni neki drugi zakon mimo Allahu i kaže da je bolji i sigurniji, on je nevjernik, ali nemojte nikomu ovo. Nek svi umru ko nevjernici, to je ta dao. <laughs> Zato ćemo mi u samo mi idemo u džene, oni ništa ne smiju znati. Ima samo reste, ne smiješ pit, to je haram. Kamata, ne smiješ li to. Ne smiješ se ni kurva. <laughs> Jel? Tako radi. A tebi ćemo samo mi učiti. Allah mi zašto napravite anketu, pitajte ljude šta je alkohol, haram, islam, učinu, jest, jest, jest, jest. ja nisam ja rekao da on halal, on je haram, ja znam, ali Gdje mi, gdje mi šta upravljam? Pita ga šta je širko, kaže, ja to još nisam pio. Ja sam pijem tuzlansko. To je naše pivo. Ne pijem srpsko, ništiko. A tevhi, mi ćemo unutar četiri zida i onda obavezno na četiri drsa, nemoj da kozima. I onda idemo na vakav islam. Dijela koja izvodi iz islama. E, ako neko vrijeđa Allahova poslika sa vsem, on je ošao u čofru nemojte mi govoriti. Samo nek mi znamo. Jer ako izađemo, mi će odmah reći, a, vi ste tekfirovci, vi ste radikalisti. I da bi mi pobjegli da nas ne nazovu oni radikalistima, samo ćemo mi učiti teo i viš da smo bolji od Ibrahim, ali selam, šta ti je? Kakav Musa, svi su oni šutili teo i svi su morali kriti. Musa ušao kod faraona i kaže, faraone, nešto ti rekao, nemoj nikam govoriti. direkt mu ušao u palaču. O, mušriku jedan, ti bol, dobro. Moj gospodar kaže, sunce izlazi otle. Sa istoka, haj ti učin. I ovaj se zbuni. U stvari, Ibrahim Ali Salam je ugovorio. Ibrahim Ali Salam. Ha? I uvijek Allah pošalje nekog, šta? Da uzdigne teuhid. I da pokaže taj koga on pošalje da je Allah samo jedan Bog. Kako? Da sam vičiš Allah jedan Bog. Kad ti zaista ćeš ti vići Allah jedan Bog, znaš ćeš tri. Reći, ti si ti normalan. Ali kažem, nema drugog Boga osim Allaha, istinskog božanstva koje zaslužuje da mu se i balje čini osim Allaha jednog jedinog. Sa svim njegovim uzvišenim imenima i savršenim svojstvima. I sa Kur'anom i sunetom kao zakonom za sve ljude. E, sad si ti onaj sad si ti poput Musa ali sela, sad si poput Šuajba, sad si poput Ibrahima, a ovako si samo poput ovi ovdje su sad govorio. Gori od njih. Hoćeš, šutiš ljudima, ljudi idu u džahenne, a ti njima ne moj govor, samo šapće. Samo ćemo mi naučiti. I mi smo ulema koja se treba pitati. Kad te čovjek pita, idemo kažeš, nije ovo pitanje za ovo, o, kolega, ajmo na privat, tamo će to tebe odgovoriti. Čovjek pita, Mogu li ja klanjati se, kaže kabor? Ili mogu li ja otići kaj kabora i odnijeti tam sveć zapaliti ili mogu otići od, doneti od, od ovaj ostavštine, aj vas, e, džeda, kamen jedan. Pa donesem uopće da ga stavim na vitrinu i <laughs> vižeš bereketa kad se prospe. I džed brat mi doleti. Što je to bereket od toga? Ovo ti ne sataš, pi nije ovo, znaš. Znaš šta ti uradiš čovjeko, malo, braćo. Mhm. Ti čovjek kad držiš, držiš kako mušika, ne kažeš mu, Ne moraš mu volan red da je muški. Ko ti je to rekao? Rekao, si normalno. Ne moj ko ovi, to ovi drugi škar. Mušik, napad izgled. Čovjek kaže, no te je vila pitao me, kaže, šta mu je ono sam? Šta mu je mušik? Ja ne znam šta je mušik. Razumijete? A ovi neće nikako. A moraš. Ova misija nije misija sakrevanja. i tajnosti. Kaže mekanski period i ovaj nekako 20 godina mekanski. <laughs> Samo ćemo se krit. Čita život ćemo samo nikad mekanski period. Šta će na medinski, ne treba ni doći. Znamo mi ko ne voli medinski. Dobro mi znamo. Pa kad su kaže tako se uzvrtili i pripali i zakolutale oči Allah moli da nas učusti u teškim trenucima da izdržimo Allah te bareke wa ta'ala objavi kuranski aj. Pa kaže, kad su licemiri oni bolesti srca govorili, aha, malo da vidim, halata, da vidim. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا kaže kad su licemjeri i oni fi kulubi marad oni kaj bolesni srca govorili vidi kako je Allah opisuje licemjeri i oni bolesni srca. Što je bolesno srce? Zašto Allah naziva bolesnim srcom čovjeka koji se pošao izlačiti? Da mu ništa ne bude. Zbog čega? Zato što je bolestan. A što je, šta je, zbog čega je nazvan bolesnikom? Pripuo se. Pripuo se onih koje Allah stvorio. I sino sam dobio jednu informaciju, ono kad poredimo koliko ljudi, računajući spermatozoide, može stati u jedan finđan. Dobio sam informaciju koja je, koja moramo smanjiti od finđana. U čep. Kaže da milijarde njih spermatozoide ima samo u jednom slučaju muža i žene. Samo se jedan zakači. Braćo, milijarde. I samo jedan se zakači. Ti. Ti glavanje. Izašao, rodio se, izašao i ti prciš se, a? Ja sam ovdje king. Milijardu, braću, milijardu samo u jednom polom slušaju muže i žene. Šta onda da govorim? A ja sam govorio da Beograd stane cijeli ljudi u Češnju. Znači, idemo dole. Samo u jednom četvu na Egivom. Eto, eto čega. I ti se ne bojiš. Gledaj, zato je njih, njih strah onih koji je Allah stvorio. Strah nije negativna stvar. Čovjek se može desiti. Ali ova vrsta straha, kad zaglibite u Allah, u poslanik sa ove strane, zar da te uz njega bude strah? Jesi li ti pri zdravoj pameti? A malo prije na Hendeku jeli su hurme koje on šta? Zavolio da ne bereket to njima. Jel tako? Pa su jeli ono meso što je bilo ispečeno. Kada je sahabija rekao, Allah će, hajde jedi kod nas, a on povede svi hiljadu. Kaže, ne, svi idu i ostani, samo ja. Sve to oni vide. Međutim, ne vjeruju da će, šta? Da će Allah pomoći. Ne vjeruju. Munafici i bolesti srca. Pa kaže, pa su kaže govorili, ovo stanovnici Jestriba, ovo stanovnici Jestriba jest, Kaže, ovdje vam nema stanka. Vratite se, kaže, nazad. Munafci. Kaže, a drugi su tražili dopuštenje od poslika Salavovi Selem. Kaže, kuće su naše nezaštićene. Kaže, uzvišeni, a nisu bile nezaštićene kad je su htjeli da se izvuku. <laughs> Braćo, nisu opravdani ljudi koji su htjeli da se izvuku. Da zaštite kao žene i djece. Kaže im Allah, kaže da lažu. Nego ste htjeli izvući. Danas ljudi hoće da ostave vjeru da zaštite šta? Ništa. <laughs> šta zaštite? <laughs> Ništa. Šta ti hoćeš imaš što neš? Što si zatvorio mešće, što neš da pozivaš, što neš? Šta hoćeš ti Aj recno. Imamo pravo da znamo što si nas ostavio. Što neš da nam govoriš? Ćemo samo više ženstvo govoriti. Četiri žene dozvoljene i tačka. Veli mehr dozvola da nema da niste familijarno vezani, da ona nije u idetu, jel? I kako ona klima glavom, prvo se njemu da da on me se on sigurno napoli. Od A do C, <laughs> jel? Šta, od čega ti danas bižiš, pa ti ne nezaštićeno? A ovi nazvani munafcima i bolesnim srcima. Vruće. Hvala Allah, evo, mešin. U tešin. Zidovi, bijelo okrećeni vidim kava se sprema, jezda vam je voda procurila, te napraviti. Džume tu, neko jest, ono, vrti se, vrti, hodnik, vrti, vrti, vrtimo se i mi. Moraš se vrti. Šta ćemo sad? Ajmo, odaj ja sad kuć. Žene i djete ne zaštićena. <laughs> Ode ja šumim. Ajde vam ja malo ode, isprimećim da vam malo iz... izmuntam, izmuntam. I vi što jasno mi da ja muntam, ne ja druge, ne, ne, ne možeš, zašto? Pa možeš Allah smuntati. Allah će te razotkriti. I mora biti razlog. A nigdje, znači nije nam niko ovamo s ove strane, opkolio nas, niti ima koji za leđa, ništa. Upališ pasata, prva, druga, čep, taj, jedna ti ulja nestane, onda ne izvoš nikam. Znate, ništa, svatate. I opet vidiš kako oči, očima kolutaju i daju imena muslimana po novinama. Ono indirektan, onaj nifak, indirektno direktan kroz direktno direktan <laughs> Nis, nije, kaže, nije on to, ali eto ti ime za svaki slučaj, ne dvar da ja nisam. Jer ljudi pišu trđa imena, samo da nije on. Mora napraviti neki spisak. Je tak? Šta je dokad? Pa došao je spisak. I poslanik sa se Obejane se imena, brzo. Svatate? <laughs> Evo i to, sti. Udrika je, niko ne smijete, samo oni smijete. Pa je nakon toga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem povukao se u razmišljanje. Razmišljao je, ashabi su čekali, pa je ustao Allahov poslanik sallallahu alejhi i rekao: "Allahu ekber, muslimani, budite radosni, Allahova pomoć i pobjeda stiže." On je u njima govori i tri. Sad ide bodrenje. Stiže im pomoć, sve <laughs> ima šta. I kaže, nakon ovoga, ovo je plan za borbu. Kao dio ovog plana, on posla stražu u Medinu da zaštiti žene i djecu od odmazde. Pamite sad kako je bilo onima kada je Resul Sallam muđahe i vojnik donio ovu odluku. Ide jedna ekipa tam. Borit ćemo se, nema druge. E, <laughs> trebalo ja tiš malo tam. Vjerom krize, stante, još samo jedan derc. Ste nemojte, možda neko privati. Šta ti znaš? Možda bi oni primio islam. Ona što ga je Safija udala kolcem, Možda nije trebalo. Možda je trebala biti sa njim. Možda je on eto na kutu. E. On dobi kolac pa kako god tako. On je dobio kolac. Je ti si tam ili si vam. I kad si tam, to može biti vam. A kad si tam, ja sam vam. Kad sam ja vam, ja ne znam šta me briga ko je tam. <laughs> što nisi vam, šta šta? U sudnji? ne, ne bi samo ponovno sad. Nije mi ništa ima Buharija bio u familiji. Dakle, nismo mi rodni, pa da pa bi mogo tu. Ali probaš i dok će pacan. Pa je lao posle se sve poslao dio vojske u Medinu. I da bi olakšao situaciju, Allah poslanih sallam tad odluči da sklopi primire sa Ujerom bin Hismom i Al Harisom bin Afmom dvojicom poglavara od plemena Gatafan. Pa kaže, te htio da im dane trećinu medijinske ljetine. Slušajte strategije. Da ulakša malo. Da im dane ljetinu i napravimo sporazum. Evo vam, hrana i ovo što ima, trećina, vi budite po strani. Gledajte sad. Ljudine koje su odgojene šta govori. Kaže oni njemu, počeo je rasprava. Allaho poslaniće kaže, sad im muaz, Allah poslaniče, ako ti je tako naredio Allah, mi se pokoravamo. Ako je naređenje došlo objava, pokoravamo se. Kaže, a ako ti to hoćeš da uradiš, tako rad, tako rad, Allah sasuša. Kaže, i mi i oni ljudi smo živjeli u kufru, činili smo širk Allah i vjerovali u kipove. Oni se ni ranije nikada nisu hranili našim plodovima, ni prije im nismo davali, osim kad ih gostimo ali kad bi, ili kad bi kupili. A sada kaže, kad nas je Allah počastio islamom i putio nas u vjeru, kada nas je tobom nagradio, za da im sad dadnemo dio naše imovine. Kaže, tako nam Allaha ne. Mi ćemo njima dati samo, kaže, ono što im, kaže, naše sablje pruže. Ne damo im ništa sad. Allah posle će, evo, ti si nas odgojio, slušaj sad koga si odgojio. Znaš, kako je to vojško vođe? Gledaj ljude, gladne, maštne, sve. Prilike da ne mogu biti gore, samo spominju sablje. Ne, ne, ne, sablja, sablja, sablja, sablja, sablja. sablja. Je tako? Ako stav nisi vam, ako si vam onda stav. <laughs> ako ostaneš tam, ja sam vam. Ako sam ja vam, mene nije briga ko je tam. <laughs> je li dobro? <laughs> I kaže, Kaže, poslani sa veselem je prijatelj to i kaže, želio sam to uraditi radi vas, pošto sam vidio da su svi Arapi stali pod jednu zastavu protiv nas. Svi stali. Niko nije bio iz... I nakon toga dešava se događaj vajem kuruna, vajem kurula. Allah te bareke u ta'ala pojavi se, kaže, ko poslika se sami jedan čovjek iz plemena Gatafan, zao se Nuaim ibn Masud, namira leđeš Edšej. I kaže, radi Allah, on kaže, o Allah, poslaniće, ja sam primio islam. Niko iz mog naroda ne zna da sam musliman. Reci mi šta da radim. Gledajte o štrumnosti sahaba. Primio sam islam, sam sam. Znači, oni ne znaju da sam ja musliman. Ima, traži ovaj dozvol. Mogu li ja lagat u rat? Mogu šta mulja? Ovi, ti učiš čovjeka, poremećaju sistema. Ne smije musliman lagat ni varat. šta što rat? Ne smiješ sad. I ne smiješ varat ni lagat. A situacija kad se naloži, šta ćeš? O pa šit, idem ja, nosim tamo. <laughs> <laughs> Jeste, jer ja haram je lagat. Čovjek to umije. <laughs> si mučtehid pravi. Kakva korist od mrtvog mučtehida? Nikakva korist. Pa kaže, i on šta uradi? Jer njemu Allah, poslanik sa lovi ti samo jedan čovjek, pomozi nam koliko možeš. Rat je veština, taktika i varka. On odmah ode kod Benu Kureze i reče, kaže njima, vi, ste, vi znate, kaže, koliko ja vas volim i cijenim i u kakvom se stanju, šta židoma kaže. I kaže, vidite, vi ste, kaže, ovdje ovaj, Kurešije kaj nisu kao vi, ne misli kao vi, jer nije, oni su svoje žene i djecu ostavili u Mekke. I to je sve bezbjedno. A vi, kaže, ovdje, vaše žene i djeca su ovde. Nego kaže, jer su ovi spojili, napravili sporazum sa, sa kurešijama, sa mušicima. I mu kaže, vi, vi, kaže, tražite kao garanciju od njih deset ljudi da vam dadnu. Da, to će biti garancija da vas neće izdat. Da budete sigurni da to neće biti, da vas neće ostaviti ako krene naopako ili nešto ili nešto. Pa kaže, i on kaže, nemojte se s njima zajedno boriti dok vam ne danu svoje ljude, deset ljudi. Kaj, nemojte sa njima učestvati u borbi, nikako. Oni rekao što je odlična ideja, Pravo. I onda on ode kod Kurešija i njima reče, kaže, vi dobro znate da sam vam prijatelj. Da, očno muslimani laži. Ja volim ovako direktno govor, znate, da, da je lakše shvatiti. Šta imam ti petljat? Ošao musliman govori dvosmisleno. Nije ošao laži čovjek. On ima laži. Je li tako? <laughs> ne ima šta. Komu je dozvolio? Allaho, poslali sam se na vrat je varka. Karadžiću, gdje si, jarane, dođi samo malo kad nešto šapne. <laughs> Jel Pa kaže, ovoj drugoj ekipi. Kaže, židovci se pokajali što su prekušali zakletu sa posljednjom za selen. I kaže, tražit će, kaže, od vas, e, rekli su, kaže, poslanik sa selen, kaže, da će tražiti od vas ljude poslati njemu kao tavce. Aj, finte, prava vojnička. Tražit će, kaže, od vas deset ljudi da će njemu kao tavce. Jer su se pokajali što su prekušali primirje. I joj kaže, a mušci, a vidiš ti tako. I ide razgovor. Između židova i mušika. Hoće u borbu zajedno, treba da krenu. Šta je, kažu židovi? Daj nam, kaže, dajte vi nama, vi znate kaj, šta je bilo s prijašnjim židovima, kad su radili subotom, a još to prođe subota, kaže, mi ćemo, ne, nećemo se boriti samo dok kalendar, ne te deset ljudi, deset tavca. A ovi, a, vidiš ti, dobro, nama nemajem rekao. Hoće da nas privare. Pa kažu ovi, mi vam kaže, nećemo nikoga dati, bolje nam je, kaže, da idete s nama da se borimo protiv Muhameda. A onda ovi židovi rekoši, a nije, dobro je rekao, kreza. Ovaj, viš da neće da, ne daju. Ne daju, što, kaj hoće da nas ostaje ljudi nezaštićene. Žene i djeca, šta ćemo onda? Pa su se, kaže, spremili i udarili jedni na drugi. Udariš jedni na drugi, a sami sjedi i gledaj. Ideš hudme i gledaš. Situacija za 10 sekundi gotovo. Ojem kurune, ojem kuruma. Samo kreni Allahu i vidit ćeš. Onaj koji sve vidi. Trebaš potrebe se pat. Pa ti moraš mu zavir džešta, tata vrge. Allah će vidi. On će pomoći sigurno. Sigurno. I onda će oni što nisu krenuli da pomognu, A to ti je, vallahi, to ti je tako kajanje, gorko kajanje da nisi ni svjestan. Mhm. Ovdje čovjek šuta loptu, daje go, a ti ne mreš obušti što cilja više. Nemaš snage. A on ode, vidiš ga, on trči. A ti nemaš snage ni zašto. I kaže, a, a poslani sam Veselem, dok je izbilo krvo proliče između židova, Benu Kureza i Mušika, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovi sa svojim sahabima. Počast. Dačo, slušajte dovi. Gospodaru moj, tevhid. Ti koji si spustio knjigu i koji brzo svićaš račune, pokori porazi saveznike, azhabe, i jedinjenog neprijatelja, gospodar moj, porazi ih i rastori. Danas se smiješ ovo, kad počeš ne nemoj, kaže, on je bio poslanik milosti. A muslimana puni za zatvor. Silovali muslimanke, samo Allah zna koliko ima. Ubijanje djeci. Milijar, milioni muslimana, niko ih se živ ne boji. Prave hotele, prave birtije, prave ski centre na plus 60 stepeni, nemaju šta drugo rad. Milioni muslimana, niko ih se ne boji sve jedno, apsolutno. Zašto se ne boji? Pa zato što zna da od njega nema ništa. Ne treba, ne treba, ne treba trošiti fejnga jednog da, ga, da od njega napravi nevjernika. Ili da ostane takav kakav jest, da mu bude prijatelj. Fejnga ne treba potrošiti. Žao muslimanima, ne ide im se Allahu nikako. Ne voli da idu u goste sklapaju trgovine sa Bušom, sa Obamom, sa Dancima, Francuzima, Holanđanima, pravi velike robne kuće, trgovačke centre, trgovine obavezuju se da bi pokazali kako su oni pošteni muslimani, a sa Allahom nikako. Nikako. Nije da skla, neće da sklopi, nego raskidaju. Ko nas je nas, konzum uvesti džennet. ili interes. Nakon toga Allah te bareke ve taala uslišao da Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i što su se nakon što se ovi između se pobili, poklali, Allah te bareke ve taala posla tako strašan vjetar da je bilo čudo gledati kako leti šator pred te stvari. Sad možete zamisliti kamp 10.000 ljudi vjetar ide. Čeo da se drveće ljudi, kaže, jednom u strašan tufan udarac, zemlja se zatre se zemlje zemljotresom koji se nastani, kaže njihova srca. Od meleka koji je Allah poslao. I kako? Najkad spominjemo meleke. Želajte <laughs> kad? Evo pomoć, stigla. Došli meleci. Poredani. Jedan do drugog. Naredba stigla. Izvrće. I kaže, i kaže, uzdrma kaže u nevjerničkim srcima samo poznanje i onu slavu ufati strah i bojazan. Te noći je Allah poslani sallallahu posla u Huzaifeta da vidi šta radi dušman. Kaže, oni je zateko u istom stanju. Trčali su, kaže, bez glavuna okolo. Kupili, kaže, ono što su mogli ufati rukama i bježali trkom. Huzaife se vrati i kaže, poslanik sallallahu sallam, da se prvna plemena se razilaze. Bježe u strahu. Poslanik sallallahu sallam je zahvaljivao Allahu koji je odbio neprijatelja a da ništa ne dobiše i nikog ne ubiše. Gledajte situacije kako se izađe. Mhm. I pa kaže, Allah je svoje obećanje ispunio, svoju vojsku osnažio, svog resula pomogao i sam dušmane porazio. a <laughs> e, to je naš Bog. <laughs> Ko ne vidi njega, on je nevjernik. Ta je <laughs> A tako? Ne vjeriš u Allah što s drugom nevjernik. A kad ja vićem da vjerim. No, opet ćemo, ako budeš tamo ja vam, jel? <laughs> šta je briga što si ti tam? Jer ja sam vam, kad odeš tam, ja sam s ove strane vam. I onda šta je briga šta je tam? Pa je, kaže, taka, tako se i, i završila ova bitka. Poslanik se lovi sve nakon ovoga i muslimanska vojska vratiše, vratiše se u, u Medinu kaže u nekim e, predajama govori da je stanje potpočelo mjesecu ševalu i završilo se zulu kadetu <clears throat> to je trajalo, to je trajalo mjesec i kaže gotovo mjesec dana ta obsada to nije malo i bitka El Ahzab ili Hendek nije prouzrukovala nikakve štete to je bila bitka sabora psihološki rat iako nije bilo žrtava ni štete to je bilo za muslimane najteža i najopasnija bitka u istoriji islama <coughs> najteža, najopasnija bitka. Igra sabora. Zato uzviše kaže Inna Allah je nao sabri. Allah je sa kukavcama, jel? <laughs> Sa strpljivim. A šta je strpljivost u islamu? Da bježiš da se šta ne desi. Je to strpljivost? Da pozivaš ono što ti Allah naredio i ono što te na tom putu zadesi da saburaš. E to je sabor u islamu. A nije da ne pozivaš ono što ti je Allah naredio i onda kažeš ja sam ural. I ta, ti misliš da mi ne znamo šta je kukavica. <laughs> Ni s kukavica vola. Pozivaj Allah pa kad se nešto desi onda saburaj. E to je sabur. I onda će se dobiti inna Allahe mea sabirin. Allah voli sa strpljiv. Strpljiv, Allah je sa strpljiv. Pa poslanik sallallahu alaihi sallam nakon što su mušici pobjeli i razbježali se, rekao, kaže, od sada mi napadamo njih. Neće, kaže, više oni nas. Taktika se mijenja. Iz odbranbenog rata ide se u ofanzivni rat. I to je sve bilo dok su muslimani išli prema Allahu. Ta ofanziva je trajala. Jel da? Jes tako, djelaj. Je sve dok su te ofanzive trajale, dok su muslimani išli Allahu i bilo je ofanzivni ratom. Kad se prestalo ići Allahu, prestale su i ofanzive. Onda su nastupile defanzive. Onda je nastupio period slapanja ugovora sa svim i svačim. Sa svim što i more i ne mere. je samo da ja potpišem gdje treba, samo da me niko ne dira to što na sudnjem danu kad mi niko neće moći pomoći kad budem kažnjavan gledam onog što sam ja Allah voli da nam se to ne desi nikad. Amen. Da uđeš u džehennem i gledaš čovjeka od koga si tražio zašto na dunjavku. Allah Gledaš čovjeka, on ti na dunjavku bio toliko velik. Big man, jel da vam kako? Toliko je bio krupan, jak, finansijski, moćan, na položaju, a on u džehena. I ti gledaš u njega, šta je? On ti kaže, iži volan to. Nije mi do sebe, kamo do tebe. Znaš kakav je to osjećaj? I ti vidiš šta si uradio. A vijenici radost, mu'min. U zaštiti svog gospodara. Umjesto u džene zato što ste trpili. Opet, inna Allah nas haberite. Umjesto u džene zato što ste trpili. Mi imamo džene zato što ste bili kukavice. Ha? I ugledaš oni kojima se obraću. Nakon toga, Allah upsaj se sve reče, posljedio mi na njih i kaže, kad se vradio Medinu, Allah poslanik sallallahu alaihi ve sellem, Allah te bareke wa ta'ala poslanu meleka dolazi Džibril i kaže kad se okupo Allah poslanih sallallahu alaihi sallam u kući u Musaleme Džibril alaihi sallam mu reče kaže Mohamede jesi li ti to odložio sablju jesi li to ti ostavio oružje Melek silazi Melek silazi i spominje oružje ljudi krupno nešto ide O Muhammede, što ti ostavio oružje? Pa kaže dalje, znaj, kaže, obavještava ga Džibril, ali selam. Znaj, kaže, da meleke nisu ostavili oružje. Čekaj. Čekaj ovo iskreno. Kaže, ja se ne vraćam dok ti odmah sada ne pozoveš svoj narod i sa njim, kaže, kreneš odmah na Benu Kureyza. U davu, a? da ćeš li dave? <laughs> ne idem, kaže, Džibril Ali Selam govori poslaniku sa što ti kaže, odloži oružje. Muhammede, meleci nisu, čekaju. I kaže, ne idemo odavde, dok kaže, ne pozoveš svoj narod, vojsko ponovo i na Benu Kureyza. Pa kaže, Allaho poslanik sa Selam odmah digu vojsko, kaže, idemo. Otišli su tamo, a sami su požurili da iduši narod Allaho poslanika sa Allaho kad je i da okruži židove, Benu Kureiza, plemen. Opsada je trajala nakon izvjesnog vremena Kav ibn Esed predloži židovima tri moguća rješenja. Kaže da se predaju i prime islam, da se očuvaju tako sebe. Kav reče, tako mi Boga, obistilo vam se do sada da je Mohamed Boži poslanik, a o tome kaže i vaša sveta knjiga. Drugo što su rekli, da pobiju svojim rukama svoje djeci i žene. Lajte židovo i da sa sabljama navale na poslanika i muslimane te da se bore dok neko ne pobjedi. Treći je da napadnu poslanika i muslimare u subotu, a oni su sigurni da neće biti napadnuti, napadnuti ovim subotom. Daj kako židovi razmišljaju. Tako razmišljaju do nas. Isto tako. Židovi su odbili sva tri prijelega i kaže nije, kaže, ostalo ništa drugo već da potpane pod poslanikom sallallahu alaihi sallam sud, da im on presudi. Pa su htjeli procjena da saznaju šta bi, mo, kakva bi presuda mogla biti. A vi vadite povuku iz ovog. Koliko danas ima ljudi kad zna da će onaj presud kako treba nemoj kaj njemu i drugom. Ili govori, pita za presudu a navlačite i ubjeđujete da ti doneseš kako njemu štima. Ti to vidiš, osjeti se to, to vidiš. Gde mi naštima i meni fetu meni moja hanumi mora ići na more. Hanuma mi boluje od meni gine, ali, a mora ići na more dobro. Ona se mora suncati, da je toplo sunce ogri, da pocrni sva i srce i tijelo. Ali. A ja ću se ne. Već je pocrni. Pa kaže, došao jedan, došli su tamo i poslali su Bogu poslanicu sa i pošalje Ebu Lubabeta da ga pitaju za savjet. A on je bio dobar sa njima, po dobrim odnosima. Pa su ga pitali, kaže, šta misliš, kako će prisuta lavo poslanicu sa lavo i sve? A on ima odmah dinjeru, kaže, ovako. Lava, nije smio u rad. Nije smio u rad. Zašto? Nije mu niko rekao da to uradi, da tako rekne. Allah, poslanicu sa lavo i nije mu rekao da to uradi. A on odmah ovako kaže, ovako će vam kaže u Asad, nešto. Kaže, isto volim te skonto šta je uradio. Jer je presuda u pitanju. Ko si ti, ko ti daje pravdu, ti kažeš ovako, halo. I vrati se, kaže, u Meši. Pa je, kaže, došao u Medinu i kad je stigo, zavezuje se za stup džamije i kaže, zaklaj se da ga niko neće odrezati, dok ga poslanikova svoje sve ruka ne odreže, I zakle se, kaže, da nikada više noga njegova neće krošiti na prve venu kurize. Kad je došla vijest do poslanika sa Lalovi Selem, šta je uradio? Poslanik sa Selem reče, kaže, da je došao direktno do mene, oprostio bih mu. Ali kad je uradio to što je uradio, ja ga neću odrezati s tog mjesta dok mu Allah ne oprosti. Nema. I ostao je tako, a sad, šest dana, šest noći, sve Kaže, muslimani, neke muslimana u toj opsadi nisu više mogli trpiti. Pa kaže usta Alija ibn Abi i kaže, o ja ehlu kitab, Pa vallaj, kaže, o sljedbenici knjige, tako mi je Allah, kaže ali ibn, ta, ibn Abi Talib, kaj, okušćete, kaže ono što je Hamza okusio. Oni ima lada nas proživi sa Alijom ibn Abi Talib, sa sada ljudi, kad govorim o njima, Allah, vekve, gledaj ti ovi ljudi na bolan, Allah, vekve, o, samo iman more nositi. Kakva puška i rana i ima nosi sve bolno. Samo se treba dobro nadojiti. Ko djete mlijeka, pa mora teća počitala. Bez imana ne moraš nikud. Samo ima i grijeha ustavlja. Zato iskoriste dobro ovaj mešin. Sad dežura, čime dežura? Prvi ja recimo izlazi u ovaj evtu. Malo ono. I vidit ćeš, vidit ćeš. Ja kad god odem od i od porodce, nakon 20 dana kad se vratim, samo što dođem na vrata, odmah poželim braću. Allah mi odmah braću poželim. Volim ja i ženu djete, nemoj da me neko pogrešno shvati. Ali ne ja, s braćom je s braćom. Na, s braćom je s braćom, džabaj, to nema. Pa je kaže, poslanik Salavar i Srena Rina su muškarci zarobi, veliko reza, i vezale su im, kaže, ruke pod kontrolom, a žene i djecu su odvojili na drugu stranu. Sad možete zamisliti cena, 700 porodica, to je opšta mobilizacija, razdvajanje, žene i djeca van, starci punoljetni vam, na ovu stranu. Pa kaže, židovi su volili sada ima Muaza kao bio i od njih, jel da? Tražili su da sad ima Muaz presudi. Poslali se crn, kaže njima, bili volili da vam presudi, kaže privatamo, nije problem. Kaže, Allah, poslanik sa Allahovi srnem poslao sada ima Muaza u Medinu, vješ po njemu, koji nije krenuo na put zbog rana koji je imao na sebi. Pa je sad im ulaz, uzijemo magarca i eto mene tamo. I došao je gore, kaže, i njegovi štićenici, znači židovi povikaše, evo sade, budi fin i dobar prema svojim poslanicima, podanicima, halalte. Poslanik sa lovi selem te kaže, postavio da budeš dobar. A on šuti i nijedni im ne govori. A oni, možete zamisliti od sene, gdje ti sade? A on šuti i gleda. Trao odluku da Pa kaže, kad mu dojadiše govorom, on reče, Kaže, i sad dođe vrijeme da se čuva u ime Allaha prigovora nadređeni. <laughs> Častio ga Allah. Pa kaže, kada to čuše neki jevreji, se vraća u Medinu, a vijest o smrti će im saopštiti narod. Kad sad dođe do poslanika, sallallahu alaihi sallam, poslanik reče njegovim podanicima, ustante prema svome poglavaru. Oni ustadoše i rekoše, o sad, ovaj narod prihvata tvoj sud. A on dodade, I moja odluka se sprovesti djelo ako rekli. Kaže, jest. A hoće li primat muslimani? Kaže, hoće. Pita sad. Dobro, kaže, i ostali. Pa najšareti, kaže, i ovi koji su ovde? Kaže, jest i oni. Pa okrene lice na stranu gdje je sjedio poslanik sallallahu alejhi ve iz poštovanja prema njemu kaže a poslanik se sallallahu reče da reci važiće kaže i za mene kaže poslanik sallallahu on zatim reče donosim kaže presudu da se muškarci pobiju, djeca zarobe i metak podijeli. Hikme. Allah, mudrost, ja. Ne, ja to, ja jedva čekao da to. Dosta ste izdavali, dosta ste muka zadali. A vidite sad ovo, sjećate se tjeskove, oni munafika, ispremanja izdaja židova, kad su izdali. Rekao bi čovjek munafici, bezizlazna situacija. On znači tako uvijek nastupi. On sve vidi bezizlazno. On je uvijek samo muka. Ništa ne ide. Sve zatraje pare. Pare, pare, mani, mani, mani. Hajde, bježi tamo. Sve teško uvijek. Kako će biti teško kad vjeruješ Allah i sudi da? Kod Allah odluči da nešto bude i bude, bo, pa, eto sad je bilo, sad šut, smir se i valjaj se po snijegu, šta šta, <laughs> nema drugi. nema šta jest, pa ne moraš nijest. Allah radi, smrzni se na snijegu, kvi ćeš sad? Uvod, vidi uvod, kad moraš. Sad moraš, nemaš kod. Ovo je došla situacija, kada? E, ja mu sad nikad, ej, baš tada me falilo da smo, <laughs> ej, ja i mi smo neki. Nije nas nikad dirao, et. To nije ste nikom dirat, samo ostavi da u isjet kod će. Obri se, skini ženi, maramo i skiraj se, daj, te nikad pipitiš. Bićeš ugledni državljanin ovi državi. Još ćete te pozvat da, radiš u slasćane za njih. I kaže, sad ova presuda je bila, kaže, više nego prave na Beno Kureza su neprijateljstvo izdaju šta su radili, radili, tako i zaslužili. Nakon prelijeda njihovi kuća, gledajte sad, muslimani nađoš je 1500 sad njih. Aj kako se sprema. Kaže, 2000 strela i kopja, 300 oklopa, 500 kaciga i kofa da pa ne govorim hranu ili džari, jel? Jeste izli trgovine? Dođeš je ljudi s korpama i kupe. <laughs> Ništa nisu platili. Pa ovo kupe korpe i nos, konji, strele, palmovici, kuće, kupi sve nešto. Uđeš u privatna house, rodna kuća. <laughs> Vaše, petina ide. Lavo poslanik se, lijeli se, ovo, ovo, ovo, ovo, Eto ti. Eto ti robna kuća. Uf, u to. Kamar. I kaže, Allaho poslani se sve naredi da se zatvore muškarci benu koreza, da se iskopaju rupe. I kaže, za njih se iskopaše rupe na trgu Medine, odvodili su i na rupe i tu ubijali grup po grupu. Baš me čudi <laughs> šta je bilo s davom. <laughs> Možda se pokaje onaj. Rupa volja u rupu ne, ne, presuda je presuda. Pa gledala smo sa ovom, nisi njih tako i porili. Če usta kaže ona, ja sam Ali, a Ibn Abitali. Ko Hamzu što si, ja ću to odraditi. Da ja malo vidim što je u vašim srcima. A da vidim srca moram, raspor. Ko mi što ovo unutra samo usirilo krvo na hel. Ja ništa drugo. Igra ovako vidimo srca. Pivra, možda se... Jest. Pa kaže, i gledajte sada ovo, razgovaraju oni koji su bili u, u zatvorenju u jednoj, u jednoj kući i sad izlaze grupa po grupa na egzekuciju. I ovi se ostali unutra. I sad pitaju ovog jednog kaba i neseda, kaže šta misliš, šta će biti s nas? Kaže njima. I kaže, stvarno ste glupi ljudi. Gledajte, pameti uopšte. Kaže, što? Pa vidiš, kaže, da se pozvani ne protivi. Kogod pozovu ne protivi, se izlazi napoje, kaže. A pa kaže, kogod uvijek izađe odavde, kaj niko se nije vratio. Vidi to, kaže, šta je? Oni izdalje strah, gotovo je sad. Kaj vidiš da se niko ne vraća? Kogod pozovu, kaj ne protivi se, ustaje i ide, sam. <laughs> A vi kaj mene pitate, šta je, šta se dešava? A vidi šta se dešava, niko se ne vraća. I kaže, tako mi kaže, Boga viće njima, kaže, obijanje. Znate sad, znate šta je. Kaže, bilo je kaj oko 600 ili 700 ubijeni. Kad je jedno na taj način se moglo stati u kraj zmijama i prevarantima, i u ovoj kategoriji ljudi ubijeni je najveći savinskih zlikova, spletkar, šilopo, svi vremena, hojej, ahtab, otac, safije, majke, svi mu'mina radjela vana. Otac je ubijen. A ona kulce ubija onoga, a ovi kažu danas On je od oca i majke muslimanke. <laughs> Gospodaru nebesa i zemlje. Znači, njegov šehadet je valjan zato što mu je otac i mati muslimanka. A u Safi je otac najveći bandita s tim lopom. Džid. Čija, znači, šta su, sad ćemo sa sahabima, oni su djeca mušnika. Kud sad? Ne, Omer, ono u tebe, familija, sve Mušička on je iza, jel da? <clears throat> I gledajte, kad su priveli ostavio iz kada nesved ovaj njihov <clears throat> glavno komandujući i kaže, doveli ga svezanog do poslanika sallallahu alaihi sallam i on reče, ka, neću koriti sebe zbog neprijateljstva prema tebi. Neće koriti. Kao, naksa. fenomen. Ali onaj ko se bori protiv Allaha, kaže, bit će pobjeđen. Ima čovjek bolju akide, ovi ovdje danas kao, <laughs> Zatrate. On će sad biti ubijen. Kaže, neću kort. Kaže, neću mu ništa red. Ne, zbog neprijateljstva prema tebi. Neću kajat za to. Jesam i gotovo. Kaže, ali onaj ko se bori protiv Allaha, kaže, on će biti pobiđen. Mušnik zna da će protiv Allaha ne mereš ništa. Eto. Pa ako vjerujem u Allaha i sudnji dan, bujrom. Zatim reče, o ljudi, Nema sumnje u Allahovu naredbu. Tu je knjiga i njegova odredba i krvavi obračun kojeg je Allah propisao za Beno Izraelčane. Zatim kaže, sjede i namesti se i kaže, jesi ako še u glavu. Među religijsku vijeće. Ja. Ode on, otluta se dovoljnu rupu među religijskog vijeća. Gdje su vijećnici oči. Sjede fino, priznao sve. Šta kaže? Jeste čuli šta rekao? Kaže, Nema sumnje u Allahovu odredbu, kaže, tu je knjiga njegova odredba. I krvavi obračun kojeg je propisao Beno Izraelčan. Kaže, protiv Allaha, kaže, ne možeš se boriti. Kogod se bude borio, bit će pobjeđen. Kako njemu sjekuše glavu? Pa što ode ko monafik? Ko žido? Ko mušnik? Čiju šta govori? Uj, da danas ovdje neko kaže, ovako treba I da on samo kaže Allah got nešto, zaštićen ti sve. Život i metak, čast, srt, zaštite. Gdje se? Da Allah sačuje. Od njihovi žena, i dovoljno ćemo izavršiti, od njihovi žena je ubijena jedna žena koja je ubila muslimana, Hilab bin Suvejda. Ona je, kad su asabi došli ispod jedne bedema i ona je bacila kamen na, kod Hendeka i ubila jednog asaba, pa je zato i ona tako završila. Ubili su i nju. Jadnicu, ne I nemoćno. A ona žena. <laughs> ubila asaba macara i tebi. Češ ti sahabe dirat muslimane koji je jedan. Pa je poslani sa veselem naredio da ne ubijaju one koji nisu bili punoljetni. Znači oni mali, ima u nekim predajama da je bilo tu i oni židova koji su bili nešto između. Pa je se moralo malo bolje vidjeti koliko si, koliko si ovaj, pojavila se dlake na stidnim mjestima i tako dalje i tako dalje. Da ne bi izbjegli slučajno i oni ovaj, one rupe. <laughs> da su bile iskopane. Mora upast pa sam mnogo bolje ako se ne pati. Ovaj, islam radikalno. Jeste. Bilo je tu i osaba koji su tražili kao poklon neke da imaju da mu izmeti. da mu izmete. Jel da? Kako sad sad je eh, te noći primila jedna grupa ljudi primila islam, poslanik se sebe podijelio i imovinu Benu Kuređe nakon što odvoji petinu, tri mjere za konjanike i to jedna za njih lično, a dvije mjere za istranu konja i državanje opreme, te jedna mjera za pješake, rob je poslao neždu po sad Zedu, Ensari, da za njih kupi koje je oružje. Evo ti mesela u samo jednom dijelu kamar razmjena, prodaja, kupo prodaja i trgovina. Čime ste kad trgovali? U, puškama. Čime trgujete? Tonkorma. Kup dva. Mama dva pašana, kineska. Po marku i po stridu. <laughs> Pa kaže, <clears throat> i ovdje ćemo, to je ujedno i kraj sa Hendekom i Beno Kureza. Nakon toga je ovaj, Sad ibn Muaz preselio radi Allahan, pa je kaže u Buharijom i Muslimom hadisu, sa ju se Džabira da je poslanik sallallahu alejhi ve rekao zatresao se Ašur Rahman Arš gospodara zbog smrti Sada ibn Muaza Tirmizi kaže da je ovaj hadis sahi pa su poneli kaže Sada ibn Muaza munafi su rekli kako je lagano kaže njegovo tijelo lahko bilo a poslanik sallallahu alejhi ve reče kaže zaista su ga meleki nosili zaista su ga meleki meleki nosili Što se tiče, ostao je još samo onaj asap što je ostao svezan za stup, moramo i njega slobodi sad, jel Kaže, on je probao šest noći tako svezan, žena mu je dolazila svaki vakat da mogu klanjati, a onda bi ga opet svezala. Poslanik se Lesenem dođe do njega i njegova dova pokajanja na večer i poslanik se Lesenem mu reče, kaže, obraduj se, ebolu baba, govorili su, Allah ti je oprostio, a ljudi pohitaše da ga oslobode a on odbi pomoć bilo koga osim poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad je poslanik ali ve sellem išao na sabah namaz prošao je pokraj njega i odvezao ga i na kraju na kraju još da je ova bitka El Ahzab ili Benu, i Benu Kureza bila u kada to pete godine po hijri i je opsada trajala 20-25 dana u povodu ove bitke Allah je objavio ajete na suru El Ahzab i u njoj možete vidjeti, vidite malo i tefsir, najznačajnije događaje između mu'mina, vjernika, munafika, licemira, zatim napuštanje borbe od strane židova i plemena, oni koji su izdavali Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa Toliko za ovaj put, pa ćemo sljedeći put, iša Allah, nastaviti dalje, jer do kraja sire su sad sve vojne aktivnosti. <laughs> Poslije Azava i Beno Prezi, vojne aktivnosti poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, njegovih ashaba, Kako je rekao Allah poslanik, sad ćemo mi napadat njih. Molim Allah, te barek ili tada nam grije, oprosti džemet nas uvede. Subhanak Allah, uvede mi hamdik. Ašra Allah, ilan, te stekam kao je to. Salamu alaikum, Allah, حاربي ظلالا Allah, الصلبانا حاربي ظلالا تعبد الصلبانا يا جموع الحق ثوري بالوغى بركانا اقذف النيران تحرق رحومانا اقذف النيران تحرق رحومانا حاربي ظلالا تعبد الصلبانا حاربي ظلالا تعبد الصلبانا يا جموع الحق ثوري بالوغى بركانا palpak, pačka kūr, sovā pūr, vjernika. istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunnetskih mimbera posjetite nas na www.auto.com soba put vjernika na portalima www.stazomislama.com i www.esunne.com vam nudimo islamske teme informativni materijal Kur'ana, video i audio download na arhive Kur'an i tefsir Akida, fik zanimljivosti vezane za sektanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga zato nas posjetite www.bauta.com soba put ельник.